gutun, eh, gutun hori eda eh, nahi bauzu uh, etapa bat. Uh, adigida, espaldidanik, adigida hortan lan egiten, uh, UPP-arekin baita ere Bordaleko Universitatekin, eta, eta momentu batez erabakilugu gutun hori uh, egitea, eta erabakilugu Jean-René Jean Txegraiekin, presidentarekin, zenta patxatzen genuen momentua zela eta eta ba, ba, bat baizik dela. Bon, nahi bauzu, PPA sartu da dinamika batean uh, gobernuari buruz, eta guk nahi, nahi dugu, zenta dugu gure papera dela, nahi dugu uh, dinamika hori eta eta, ma, eta lan hori uh, sostengatu. Hortakotz idatzi dugu uh, gobernuari gutun bat, eta itzordua galdegin. Nahi bauzu, guretako, goi mailako irakaskun zarendako, o, o, gaur egun uh, kinka keskagarrian da. Kinka keska herrian zen eta, eta hori uh, eh, bizpairua garzonen datik. Bata, uh, goi mailako ikasketak segitzen duten ikasleen kupurua, gero eta gehiago tipitzen da. Edo ez bada tipitzen, ez da handitzen beden. Eta aski tipia da. Eh, horrek e, egan nahi du, batxilergoa lortzen dutenek, gero eta nombre handiago dira, alta, eh, alta, eh, batxire lortzen dutenek, gero eta gehiago dira eh, eskoleriko liceoetan. liseoetan. Bainan, gero, uh, hainitz ez dute segitzen. Eta bada uste bat. Eta hauste hori nahi dugu ulektu. Ez dakiguz zertako ez dutela segitzen. E, hemen eskualegian, hemen eh, dezagun, uh, ez dakit, provenzian edo bretanian edo alzazian baino gehiago. Beraz hori nahi behar dugu olektu, Behar dugu ulektu nun galtzen dira eta zertako galtzen dira. Zertako ez dute uh, beha bidea hartzen. Beraz, lan hori biziki aski komplikutua da, zenta ez dute jenet bidea usten. Beraz, kabineta profesional batekin adigida lan hori egiten, ba, ulertzeko, ulertzeko hauste hori nundik nora etortzen den. Gero, uh, bara desureka handi bat, eta hori uh, aspaldidanik, bara desoretka handi bat, bai akitania mailan, bai paue eta bai hona artian, kabusian artian. Bon, eman dezaun, akitania behian, bada desoreka. Uh, eh, La Roselen, eunta, ogoita 6 mila biztanle, ikasle. Poatzen, eunta, ogoita sortzi mila biztanle, ogoita 6 mila ikasle. Limogen, eunta noita lau mila biztanle, amazazpi mila ikasle eskoaregian, irureun eta amak mila biztanle, sei mila ikasle. Hori ez da normala. Eta behar dugu zerbait egin horren kontra. Eta, bada zenta, bon, xifre bizikitipia da, baina eh, jakin behar da, eta hori eh, bisan-bisiman behar da, badugula elburu bat hemen. Elburua da, 6 mila ikasleetatik pasatzea, hemen, hemen dik uh, eh, bizpairu urtean, sortzi mila ikasle, beraz lan sakon bat eta egiazko lan bat egin behar da. Gero, bada beste uh, desoreka bat, paue eta baiona artean. Badakigu, irakasleen, katedraduren, ikerkuntza laboak, uh, ikasketen eskaintza, mai guzi horietan, ben apalak gira, eta pauen uh, eh, nahi bauzu diru et diruak eta alak, aspaldidanik pauen uh, hemen baino gehiago emanak izan direla. Beraz, hori horiek denak desoreka eta gai aipatzen dugu uh, UPP-arekin, presidentarekin, uh, jakite, bon, lehenik uh, azpimaratzeko, gero atxemaiteko bideak eta erremendioak eh, horren kontraieteko. Zenta betidanik badugu gure elburua eskol kampusa bat egiteko eta kalitatezko kampusa bat egiteko. Hortakotz, bai gaur egun Universita UPPA kartzen badu iniziatiba, sosten gatuko dugu. Baina, uh, ukan dugu ba, ofizialki gaur egunez, baina badakigu, badela proposamen bat, STAPS, eman dezagun, STAPS uh, eh, bai hona egitea, luren sartzea. Guretako ez da aski hori ez da bat aski, ez da erantzun bat. Gure, gure problema ez da bi uh, erakasle stapsen uh, eh, emaitia, hori ez. Staps bai, elbudu bat da, staps xari bat montatzea, baina oso bat, astapenetik bururaino, baina ez bi erakasle. Hori ez da erantzun bat izaiten ahal. Beraz, entzun dugu hori prentxan edo amarrak presidenta uh, eh, bilkur batean eman zuela, guretako ez da uh, eh, gehazko erantzun bat. Nahi dute ere azpimarratu, eh, aspaldinanik, uh, emengo instituzioek, alo, denboran zen uh, distrika, geroak ba, orain uh, eskualeriko elkargoa, dirua eta ahalak emaiten ditu, uh, zera garapen uh, eskema batean, badi, gu, argi dira, badakigu nun eta nola nahi dugu antolatu afera, Aspaldidanik dirua emaiten dugu, bakatu, baina eh, azken eh, urte hauetan, uh, pentsatzen dut, uh, uh, berroi eta marmila milioi euro em, emanak izan dira, uh, goi maileko irakaskuntzan, eskualegian ez da gauza tipi bat, ez da gutxi, beraz, bada eta hori New kontradioa erretan al, bada bolontate politiko bat, goi mailako irakaskuntza politiko publi bat, publi bat bezala hartua izan da, guk emaiten badugu, eta diru publikoa emaiten badugu uh, eh, mailortan, universitateak bere lana ere bidea egin behar duela. Ipar Euskal Herrian, goi mailako formakuntza eta ikerketarako ahal eskasaren salatzeko gutun bat bidalizion Jean René Etxegaraiek, frantziako goi mailako irakaskuntza ministroari. Gutun hortaz zarkitasunak aipagai, haste lehenuntako goiz berin, Peio Klaveri, Euskal Herri Gunelkargoan, goi mailako formakuntzarako kontseilariarekin. arazoa da, janduzu, 6.000 ikasle dira, baina arazoa da, da formakuntza ez dira, hori da problema. Eta horren lortzeko ahalak bertira gobernuaren gandik. bai, uh, gobernua eta unibertsitateak, zenta universitateak ere baditu gakoak. Ikasleak unat eto edo atxikitzeko hemen, arrazoin duzu, behar direla eskaintzak eman. Eh? Eta formakuntza, goi mailako formakuntzak proposatzea. Hori segur da, beraz, nor, nor ditu kartak eskoetan, bai, Gobernuak dudarik gabe, baita ere unibertsitateak, e unibertsi, UPPA, UPPak. Mm. Beraz, eiek ere, ari dira ulerzen, zenta uh, tinko eta firmuki ari gira mintzatzen orain, eta ulerzen dute uh, be, guk dugun bidea argidela, eta eta ez dugu deus lasatuko. Beraz, uh, jokoa da pixkat, uh, epauen emaiten duten, duten alak hunat uh, eta zerbait gehiago lortzea parixen. No, duzu stafz, bat dira beste pistakola formakuntza idei batzuk? Bai, bai, badira, galde biziki eh, markatuak direnak, eman dezagun uh, eh, licentzia uh, eh, etranger aplike, hori biziki ezagutua da eskualerian, eta behar da uh, eman, historio licentzia ere, behar dugu azkartu, batematika matematika informatika ere, bada, bada hemen gunea eta, eta zerbait egiteko, hor alak eman behar dira, gero iuteren kapasitatea handitu behar dela, zenta iute biziki... Mm. ona dela eta biziki uh, beraz behar dugu bere, bere uh, eh, lanekituko maderak, behar dugu azkartu, eta handitu behar da juite, uh, eh, gero stapsa ipatu dugu, baina stapsa aipatzen badugu, egiazko xare bat egin behar da, ez bi irakasleen uh, uh, postua. Beraz bai, bai, bai, gero ez dut aipat, hori da urzen zian, dut, elduden sartzeko, hori flexatua izan da, elduden sartzeko, baina gero ba, badakigu nundiren uh, zera um, gaiak, uh, formako berakuntza gehiago ekarrazteka. Hori egiteko, ez dakitza bai, jaman duzun idei bat, eh, zenbateko ala behar den hori gauzatzeko hemen e, ipar euskal egian idei bat, jana, bai, diru mailan. irakasle mailan, ez dakitza. Ez, hori nik ez dut hola erraiten alz, eta da lan biziki zehatza uh, UPPA eta gobernuarekin ba, segitu behar dugu gainera ez bakarrik UPPA, zenta beti UPPA ipatzen dugu zenta gure partaide nausia dela, baina lan egiten dugu ere eh, Bordaleko Universitatearekin, baita ere CNRS eta badira estiarekin, eta eta hori uh, uh, goi mailako irakaskuntzan UPPA ez da uh, uh, tresna bakarra, badira besteak, eta besteek iran ere lan egiten dugula. Baina zure galdeari erantzun zehaz bat zementu, ez, ez dugu ez, ez dute dut erraiten al, gainera ez dugu guk kompetentzia, guk laguntzen dugu, baina ez dugu eh, universitat, afer, eh, bai, eh, garapen konseiloa hortan, baina laguntzen aldugu, laguntzen aldugu. Eta hor, bat duzuela itzordu bat, ez dakit egutegiat bat finkatua den, noiz duzu er itzordu? Ha, ah, ez dugu itzordua, ez ez ez, ez dute erantzunik eman momentu kotz, ez ez ez. Bakari gutuna egurri diogu, dola astetipi bat, eta adigida zera erantzuna goizatzen. Eta duztuki elkargoari esker, espero duzue pisu gehiago, mm. indar gehiago kateaz, eta galdera azkenan aski zazaja, ama aspalditik ikusten da hori desureka hori? Ba, ba, biztan dela, eh, eh, lehen bazen, baziren bostiri, uh, Bayona, Angelu, Bidarte eta Bokale, Eh, bigarren fasean, orain, uh, bon, eh, eskolelkargoa da, baina, uh, ostion egan dugun bezala, uh, iru egun mila biztanle, beraz, beste indar bat, dudarik gabe, beste indar bat da, orain, uh, ba, ba, erri bat, da, mintzatzen, beraz, bai, gainera, bada, bada lotura, aski uh, erresa uh, egoaldean pasatzen denarekin, hemen uh, formakuntza, goimelako formakuntza egiten dutenek, bere ala ipatzen dute uh, eh, ahemanak eta uh, eta egin behar duten lana gipuzkoa, bederen gipuzkoa eta nafarroarekin. Bere ala. Eien, uh, eien diskutsuetan bere ala etorzen da. Eta ni badakit, Europa mailan ere, beha dela hori, eta maite dute, beraz, argumento, beste argumento bat izaiten alda, gure gure mm, galdea bai entzuteko, entzuteko eta eta eta solizione bat atxemaiteko. Zola ere, itxaropena hori eginen dela, gauzat azki urgenzia askoa dela azkenean? Ba, itxaropena ez dakitzen eta biti minfazien izbainan eh, ba, ba, ba, badakit badugula zerbait eraiteko.